ባና እንድዒ ሉቅማን ድብል ሽም ከማን የለን ሕጂ ማኣ ድሪ ሉቅማንሲ ብምንታይ ኢና ንፈልጦ ካብቶም ነብያት ድዩ ወላ ከመይ እዩ ገለ ካብዞም ኣሕዋትና ክምልስ ዝክእል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ማይክ ፍሪ ክገድፍ እየ ማይክ ፍሪ ጠይብ ሓደ እንታይ ኢሉ ኣሎ ነቢ ኮነን ኢሉ ሓደ ሓውና ድማ ወሊ ኢሉ ሓደ ድማኒ ረጁል ሳልሕ እዩ ኢሉ ኣብ ሰለስተ ሰባት ብፁዕ ኣለው ከም እትርእይዎ ዘለኹም ማለት እዩ ጠይብ ካልኦት ከንታይ ትህቡና ወይ ኩላትኩም ነዚኦም ትዕርቲ እይድዎም ኮይንኩም ድማኒ በርዱናታትኩም ክን ክንሰምዕ ወይ ድማኒ ብፅሑፍ ክንሪኦ ማለት እዩ ሃ እኽዋና ጠይብ እንሻላ ድምፂ ፅቡቅ ኣሎ ድምፂ በፅሕ ኣሎ ምሽ ኣቡ መሓመድ ድምፂ በፅሕ ኣሎ ዲስ ክሓብረና እይዋ ተማም ድምፂ ፅቡቅ ኣሎ እዘን ኣብተን ሰለስተ መልሲ ረኪብና ማለት እዩ ነቢ ኮነ ድበለና ካልኣዩ ድማ ወሊ ኢሉና ሳልሳይ ድማ ረጁል ሳልሒ ነይሩ ኢሉ ሰለስተ ሰባት መሊሶም ማለት እዩ ጠይብ ያኹዋና እምበኣር ብሓንሳብ ሓቢርና እንታይ ከም ዝነበረ ሉቕማን ልሓኪም ክንርኢና ማለት እዩ ጠይብ ጠብዓን ከምዚ ዝበልናዮ ሉቕማን ኣብ ቁርኣን ኣብ ሓንቲ ግዜ ተዘኪሩ ኣሎ ናቱ ቂሳ ማለት እዩ ኣብ ሱረት ሉቕማን ብሽሙ እውን ተፀዊዓታ ሱራ እቲኣ ካብ ቁፅሪ ዓሰርተ ክልተ ክሳብ ዓሰርተ ትሽዓተ ዘሎ ንሱ ንወዱ ዝሃቦ ምኽሪ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ኣመሓላሊፉልና ማለት እዩ ጠይብ ሉቕማን እንታይ እዩ ነይሩ ንዝብል እክተለፈ ሰለፍ ፊ ሉቅማን ሃል ካነ ነብያን ኣው ዓብደን ሳሊሐን ምን ገይሪ ኑቡዋ እዚ ሉቅማን እዚ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ቁርን ዘኪርዎ ዘሎ ሲ እንታይ እዩ ካብቶም ኣንብያ ድዩ ነይሩስ ወላ ረጁል ሳልሕ ምን ገይሪ ኑቡዋ ኑቡዋ ዘይተውሃቦ ሳልሕ እዩ ነይሩ ዝብል ኣብዚ ክልተ እዚ ርእቶ እቶም ቀዳሞት ዑለማእ ተፈላለዮም ማለት እዮም ላኪን ኣልኣክተሩን ዓላ ኣነሁ ካነ ዓብደን ሳሊሓ ከምዚ እዞም ኣሕዋት ዝመለስዎ ማለት እዩ ነቢ ዘይኮነ ሓደ ካብቶም ባሮት ናይ ረቢ እሞ ምእዙዝ ዝኾነ መንገዲ ረቢ ዝሓዘ ረቢ ድማ ሕክማ ዝሃቦ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ጥብዓ ሓኪም ማለት ኣስሉልሕክማ ወድዑ ሸይ ፊ መውዱዒሂ ኣብቲ ቦትኡ ሓደ ነገር ከተቐምጦ እንከለኻ እዚ ሒክማ ይበሃል ማለት እዩ። ወሉቕማን ድማ ናይ ብሓቂ ሓኪም ነይሩ ሒክማ ነይርዎ እቲ ዘረብኡ ናብ ቅኑዕ መንገዲ ዝሕብር እሞ ድማ ካብቲ እቲ ረቢ ዝፈትዎ መንገድን ናብኡ ዘሕብር ስለ ዝነበረ ኣላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘኪርዎ በል እቲ ምክርካ ጠቃሚ ስለ ዝኮነ ንወዱ ዝመከሮ ናባና ውን ከም ዝመሓላለፍ ገይርዎ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ዩቃል ጠብዓን እነሁ ካን ረጁል ሳልሕ ዛ ዒባዳ ወዒባረትን ወሕክመትን ዓዚማ ጠብዓን ብዙሕ ዒባዳ ዝነበሮ ከምኡ ድማ ኣብ ዘረብኡ ድማ ኣብ ቃላት ናቱ ብዙሕ ሕክማ ዝነበሮ እዩ ነይሩ ከምኡ ውን ይበሃል ካነ ቃድያን ፊ ዘመን ዳውድ ዓለይሂ ሰላም ይሪኦ ን ሉቅማን ሰባት ገለ ምስኡ ተኣኪቦም ፈኣታሁ ወሁወ ፊ መጅሊስ ኡናስ ዩሓዲሱሁም ፈቃለ ኣለስተ ኣለዚ ኩንተ ተርዓ ማዒ ልቀነም ፊ መካኒ ከዛ ወከዛ እባ እስኻ ደኣ እገለ ዶ ኣይኮንካን ምሽ ምሳይ ጓሳ ኮንካ ኣብ ከምዚ ቦታ ምሽ ኣነ ጓሲ ነይረ እስኻ እንዲኻ ምሳይ ዝነበርካ ትጓሲ ዝነበርካስ ወላ እስኻ ኣይኮንካን ኢልዎ ቃለ ነዓም እወ ኣነ እቲ ድጓሲ ዝነበርኩ ምሳኻ ኢልዎ። ፈቃለ ፈማ በለቀ ቢካ ማ ኣራ እንታይ ደኣ ኢኻ ሎሚ እዚ ኹሉ ሰብ ምሳኻ ተኣኪቡ ካባኻ ዘረባ ዝሰምዑ ዘለውስ እንታይ እዩ ብዚ ብጺሑካ ደሎ ኢልዎ። ሹፉ ያኣኽዋና ኣብዚ ኣብጺሓቶ ዘላ እንታይ ይብል ቃለ ስድቁ ልሓዲስ ወሰምቱ ዓማ ላ ያዕኒኒ ኣብዚ ደብጽሓኒ እምበኣረይ እዚ ሓወይ ይብሎ ኣወለን ብስድቅ ኣልሓዲት ክዛረብ ተኾይነ ኻልስ ሓቂ ተዘይኮይኑ ሓሶት ዝበሃል ኣይዛረብን እየ። ከምኡ ድማ እንታይ ነይሩኒ ኣሰምቱ ዓማ ላ ያዕኒኒ ኣብ ዘየድልየኒ ነገር ድማ ኣይዛረብን እየ። በዚ ድማ ረብሑኒ ይብሎ። ከምኡ እውን ካሊእ ሓደ እዋን መፂኡ ሓደ ሰብኣይ እንታይ ይብሎ ወቀፋ ረጁል ዓላ ሉቅማን ኣልሓኪም ፈቃለ ኣንታ ሉቅማን ንስኻ ሉቅማን ኢኻ ኢልዎ። ኣንታ ዓብድ በኒል ሓስሓስ ባርያ ናይ እንዳ ኣልሓስሓስ ናታቶም ዝነበርካ ዲኻ ብሎ ቃላ ነዓም እዎ ኣነ እየ ብሎ ቃላ ኣንታ ራዒ ልቀነ ምስኻ ምሽ ትጓሲ ዝነበርካ ጤለ በጊዕ እንዲኻ ብሎ ቃላ ነዓም ቃል ኣንተ ልኣስወድ ጥብዓን ህዝቢ ተኣኪቡ ምስኣቶም ከም ዝበልዎ ገለ ዑለማ ቃዲ ነይሩ ኢሎም ከምኡ ድማ ብዙሕ ሰብ መጺኡ ድማ ካብኡ ምኽሪ ስለ ዝወስድ ዝነበረ ተገሪሙ ብኣ እስኻ ትጸሊም ሰብኣይ ዝነበርካ እኻ ብሎ ንስኻ እንዲኻ ትጸሊም ብሎ ቃለ ኣማ ሰዋዲ ፈዛሂሩን እዚ ጽልሚ እወ እዚ ትሪኦ ዘለኻ ግዳማዊ ናተይ እዩ ፈመ ለዚ ዩዕጅቡካ ምን ኣምሪ እንታይ እዩ ሕጂ ናተይ ነገር ኣገሪሙካ ደሎ ይብሎ ቃለ ወጥኡ ናስ ቢሳጡከ ወሰደትሁም ባቡክ ነልካ ደቂ ሰባት ምሳኻ ኣብ መጅልስካ ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ነፍሲ ድኾነ ሰብ ድማ ብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ድማ እንዳተኣከበ ድማ መጽእ ኣሎ ንዓኻ ክሓትት ንዓኻ ከማኸር ኢልዎ ወሪዳሁም ቢቀውሊክ ድተዛረብካዮ ድማ ነለ ይሰምዑኻን ተሓጒሶም ድማ ብኡ ይኸዱ ኣለዉ እዙይ ገሪሙኒ ደሎ ስለዚ ቃላ ይብሎ ሉቕማን እንታይ ይብሎ የብነ ኣኺ ኢልዎ ንዓ ኣንታ ወዲ ሓወይ ኢልዎ ኢን ሰገይተ ኢላ ማ ኣቁሉ ለከ ኩንተ ከዛሊክ ንዓ እሞ ሕጂ ጽን ኢልካሞኒ ስምዓኒ ይብሎ እዚ ድብለካ ዘለኹ ውን ድሕር ደኣ ጌርካ እንተ ጽን ኢልካ ሰሚዕካኒ ልክዕ ከምዚ ንዓይ ትርእየኒ ደለኻ ከምኡ ውን ክትበጽሕ ትኽእል ኢኻ ኢልዎ ቃለ ሉቅማን እቲ ንዓይ ኣብዚ ደብጽሓኒ እምበኣረ ይብሎ ቀዱ በሰሪ መጀመርያ ዓይነይ ዝሕልው ሰብ እየ ኔረ ይብሎ። ማለት ኣብ ዘየድልየኒ ኣብ ዝኾነ ሓራም ድጥምት ኣይኮንኩን ኢላ ኣብቲ ሓራም ዝጥምት እንተኾይኑ ኣብ ሓራም ዘይጥምት ሰብ እየ ነይረ ይብሎ ወከፉ ሊሳኒ ከምኡ ድማ መልሓሰይ እርኑብ እዩ ነይሩ ኢላ ተዘድልያን እተዘይኮይኑ ኣብ ካሊእ ኣይዛረብን እየ ከምኡ ድማ ወዒፈቱ ጣዓሚ ምግበይ ድማ ጽፉፍ እዩ ነይሩ፣ ብማዕና ጽፉፍ ካብ ሓራም ኣይበልዐን እየ። ሰለስተ፣ ወሕፍዚ ፈርጂ፣ ኣካለይ ድማ ዝሓለኹ እየ፣ ብጀካ ናብቲ ረቢ ሓላል ዝገበረለይ ተዘይኮይኑ ኣብ ካሊእ ዘይከይድ እርኑብ ዝኾንኩ እየ ኢልዎ። ወቀውሊ ብስድቅ፣ ከምኡ ድማ ክዛረብ ከለኹ ብጀካ ሓቂ ተዘይኮይኑ፣ ሓሶት ኣይዛረብን እየ ወወፋኢ ቢኣሕዲ ከምኡ ድማ ቃል ዳኣተክዎ ድማ ደፅንዕ ሰብ እየ ነይረ ሓንቲ ቃል ተይልያ እታ ቃል ትያ ኢላ ወኢላ ክፍፅም ኣለኒ ወደይፊ ከምኡ ድማ ጋሻ እንተ ደኣ መፅኡኒ ጋሻይ ዘኽብር እየ ወሕፍዚ ጃሪ ከምኡ ድማ ንጎረባብተይ ዝሕሉ መሰላቶም ዝሕልወሎም ዘኽብሮም እየ ወተርኪ ማ ላ ያዕኒኒ ዘየድልየኒ ከኣ ዘይገብር እየ ፈዛከ ለዚ ሰየረኒ ኢላ ማ ተራ እነሀልካ እምበኣረይ ኣብዚ ኣብጺሑኒ ደሎ እዚ ጉዳይ እዚ ይብሎ ማለት እዩ እዘን ያዕኒ ሲፋት ሓሚዳ ጅደን ጽቡቕ ጽቡቕ ዝኾነ ጸባያት ምስ ተተግበረ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ድማ እንታይ ረዚቕዎ ማለት እዩ ሕክማ ረዚቕዎ ማለት እዩ ጠብዓን ኣላ ስብሓን ወተላ ኣብ ናቱ ቅሳ ኣብ መካ ኣወሪዳ ማለት እታ ሱራ እቲ ኣብ መካ ኣወሪዳ ጠብዓን ሓደ ካብቲ እስሉብ ናይ ቁርን ካብቲ መንገድታት ናይ ቁርን ንደቂ ሰባት ልቦም ከመይ ገይሩ ተማሪኹ ናብ ቁርን ከም ድመፅእ ብዝተፈላለየ መንገዲ ረቢ ስብሓን ወተላ ንደቂ ሰባት ወሊዛሊክ እቲ ቀንዲ ሙሽኪላ መንገዲ ተጋግየሞ ዝነበሩ ካብ መንገዲ ሓቂ ተኣልየምሉ ዝነበሩ ኩፋር ጉዳይ ናይ ዓቂዳ እዩ ነይሩ ጉዳይ ናይ እምነት እዩ ነይሩ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ እምነት ንክመጹ ኣነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጻዕሪ የካይዱ ነይሮም ቁርኣን ይወርድ ነይሩ ከምኡ ድማ ንሉቅማን ሉቅማን ዝበሃል ይሰምዑ ስለ ዝነበሩ በቲ ንሳቶም ዝፈልጥዎ በቲ ንሳቶም ዝፈትዎ ሰብ ጠብዓን ሉቅማን ፍቱው እዩ ነይሩ ሕክማ ናቱ ክሳብ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ሙምኪን ገሊኡ ሓታ ብ ሓዲት ደዒፋ ተዘኪሩ ኣሎ ያዓኒ ንሱ ዝበሎ ብዙሕ ሕከም ዘለዎ እዩ ሉቅማን ክበሃል ከሎ ዘረባ ናቱ ፍቱው እዩ ነይሩ ወሊዛሊክ ረቢ ስብሓን ወተዓላ በቲ ዝፈትዎ ሰብ ንሱ ንወዱ እንታይ ኢሉ ከም ዝመዓደ ብኡ ገይሩ መጺዎም ማለት እዩ ጠብዓን ኣብኡ ኣብቲ ነሲሓ ናቱ ኣብቲ ተውጂህ ናቱ ኣብቲ ለበዋ ናቱ ኣብቲ ምኽሪ ናቱ ንወዱ መጀመርያ እንታይ ትእዛዝ ነይርዎ ማለት እዩ ናብ ተውሒድ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ቅያማ ከም ዘሎ ድማ እንደገና ድማ ናይ ብሓቂ ብደቂቕ ዝኾነ ጸብጻብ ንደቂ ሰባት እውን ከም ዝግበረሎም ንወዱ ዝሓበሮ ብኡ መንገዲ ገይሩ ረቢ ስብሓን ተዓላ ንደቂ መካ ኣረዲእዎም ማለት እዩ ወኣይደን ሓደ ካብቲ እስሉብ ናይ ቁርኣን እንታይ መጺኡ ማለት እዩ ሉቅማን ፍቱው እዩ ነይሩ ወረናቱ ፈልጡ ነይሮም ሓኪም እዩ ነይሩ እዚ ሕክማ ደለዎ እሞ ኣብ ርእሲኡ ድማ ወላዲ ንውላዱ እቲ ድሕነት ደለዎ መንገዲ ናብኡ እዩ ድሕብር ወሊዛሊክ እምበኣር ኢስኻትኩም ሙሓመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እዚ ዝሕብረኩም ዘሎ መንገዲ ናይ ዓቂዳ እዚ ዝሕብረኩም ዘሎ መንገዲ ናይ ተውሒድ ንስኻትኩም እትነጽግዎ ዘለኹም እቲ በዓል ሕክማ ዝኾነ እቲ ርህሩህ ብውላዱ ዝኾነ ሉቕማን እናልኩም ከማን ንሱ እውን ከይተረፈ ንውላዱ ካብቲ መጀመርያ ትእዛዛት ዝኣዘዞ ያ ቡነያ ላ ትሽሪክ ቢላህ ዝብል እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ሙሓመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሒዝዎ መጺኡ ደሎሲ ናይቶም ነብያትን ናይቶም ሳሊሒን መንገዲ ምዃኑ እነሀልኩም ዝብል ሓደ ካብቲ እስሉብ ናይ ቁርኣን እዩ ቅሳ ናቱ ናይ ሉቅማን ኣብ ቁርኣን ዝተዘከረ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ መጀመርያ ሉቅማን ንወዱ ክእዝዞ ከሎ ያ ቡነያ ላ ቱሽሪክ ቢላህ ኢነ ሽርከ ለዙልሙን ዓዚም ኢሉ እዩ መኺርዎ ማለት እዩ እንደገና ድማ ካብቲ ዓብዪ ፀገም ዝነበሮም ካሰተን ደቂ መካ ቀድየት ኣልባዕስ ወልሒሳብ እዩ ሰብስኒ ሞይቱ ሓመድ ኮይኑ ተበታቲኑ ሲ እንደገና ክትስኡ ዝብል ነዚ ኢንካር ነይርዎም ላኪን ኣብቲ ወስያ ናይ ሉቕማን እንታይ ሒዙ መፂ ማለት እዩ ሕሳብ ከም ዘሎ ምትሳእ ከም ዘሎ ثመ ኢለየ መርጅዕኩም ፈኡነቢኡኩም ቢማ ኩንቱም ተዕመሉን ዝብል ኣብቲ ሙተደምን ኣብቲ ቅሳ ናይ ሉቅማን ተዘኪሩ መጺኡ። ደቂ መካ ናይ ብሓቂ ኢብዓድ እዮም ዝገብሩ ነይሮም እዚ ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ ሰብ ስኒ ሞይቱስ እንደገና ክትስእ እዩ ዝብል እዚ ዓብይ ጸገም ነይርዎም ማለት እዩ ሓታ ኣብ ከምቲ ኣብ ሱረት ያሲን ደሎ ሓደ ናብ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጺኡ ናይ ናይ ቀደም ዝተቐበረ ሰብ ዓጽ ምምጺኡ ጠብዓን ቀስ ኣቢሉ ሒዝዋ መጺኡ ክትፍርተት ዝቐረበት እያ ከምዚ ያኒ ብኢዱ ገይሩ ፈርቲትዎ ቅድሚ ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ኡፍ ኢልዎ ድማ እዚ ከምዚ ዝበለ ዝተበታተነ ዓጽሚ ስኒ እንደገና ክትስኢ ኢልዎ ሓታ ረቢ እንታይ ኢሉ ወደረበ ለና መሰለ ወደረበ ለና መሰለን ወነስያ ኸልቀ ቃለ መን ዩሒ ልዕዛማ ወህያ ረሚም ኢሉ መን እዩ ከተስኦ ነዚ ሓመድ ዝኾነ ኢሉ ሓታ ብምሳሌ ሲ ገይሩ ኣረዲኡ ኢሉ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ሰብ እዚ ወቂሱ ሓታ ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ንዓም ኢሎሞ እወ ንዓኻ ከተሳእካ እዩ ኣብ ሓዊ ድማ ከእትወካ ኢሎሞ ሊኣኑ ዓኒድ ነይሩ ወካፍር ነይሩ ከምቲ ዝበልዎ እውን ኣብ ክፍሪ ሞይቱ ማለት እዩ ነዚ ቀድያ እዚ ነዚ ናይ በዓት የለን ዝብል ዝነበረ ሕሳብ የለን ዝብል ዝነበረ ነልካ እውን ሉቕማን ከይተረፈ ንወዱ እውን ጠብዓን ኣብ ሓዲስ ናይ ነቢና ሓዲስ ሰሒሕ ንሉቕማን ዘኪሮሞ ማለት እዩ ንሱ ድማ ከመይ እዩ ኣያ ወሪዳ ኣመኑ ወለም የልቢሱ ኢማነሁም ቢዙሉም ትብል ኡላኢካ ለሁሙል ኣምን ወሁም ሙህተዱን እቶም ንነፍሶም ደይዕምፁ ዝኾኑ ምስ ኣመኑ ስኒ ንነፍሶም ደይዕምፁ ድኾኑ ኡላኢካ ለሁሙል ኣምን ወሁም ሙህተዱን ትብል ምስ ወረደት ሰሓባ ሰሓበት ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተሸጊሮም እንታይ ኢሎም ኣዩና ለም የዝሊም ነፍሰሁ ብረቢ ምስ ኣመነ ስኒ ነፍሱ ደይዕምፅ እያ ትብል ዘላ ሕጂ ኢሎም ነፍሱ ደይዕምጽ ብማዕና ዘንቢ ዘይገብር ዘንቢ ዘይገብር ነፍስና ደይዕምጽ ደኣ መን ኣለና ስለዚ እምበኣረይ ኡላኢካ ለሁም ልኣምን ወሁም ሙህተዱን ዝብሎ ዘሎ ስኒ ኣብዚ ኣማንን ሂዳያን ስኒ ዮም ኣልቅያማ ክንድሕን ኣይንኽእልን ማለት ኢና እንተ ደኣ ዘንቢ ጌርና ኢሎም ናይ ብሓቂ እዚ ኣያ እዚኣ ከቢዳቶም ሕጂ ናብ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምስ መጹ ኢሎሞም ያ ረሱሉላህ ኣዩና ለም የልቢስ ኢማንሁ ብዙሉም ካብቲ ዓብዪ ኒዕማ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ሂቡና ዘሎ ኒዕማ ኒዕመት ልቁርን እዩ ቁርን ልከሪም ያኒ ኩላ ግዜ ኣወለን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተከፈላ ብሕፍዚ ቃል ኣትኡ እዚ ቁርን እዚ ዝኾነ ይኹን ምጉዳልን ምውሳኽን ንኸይርከቦ ሕልው ገይርዎ ወኣብኡ ደሎ ድማ ቕሰስ ድማ ድነግረና ኣብኡ ዘሎ ዒበር ድማ ዋቕዕ ድኾነ ሓቅነት ደለዎን ዓብይ ትምህርቲ ክበናን ዝኽእል እዩ ወሊዛሊክ ኣብ ቁርን ብዙሕ ቕሰስ እዩ መሊኡ ደሎ ወቕሰስ ልቁርን ኣስደቁ ልቅሰስ እቲ ዝበለፀ ሓቀኛ ታሪክ ሓቀኛ ቕሳ ዝበሃል ሓቀኛ ዛንታ ዝበሃል ድማ ደዘንተዎ ናይ ቅድም ዝነበሩ ልክዕ ምስቲ ኣብዋ ሓንቲ ከይጎደለ ከዘንትወልካ ዝኽእል ኢላ ቁርኣን ካልእ የለን ማለት እዩ ወሊዛሊክ ኣሕሰን ኣልቀሰስ ምዃኑ እውን ረቢ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ኢሉ ኣብ ሱረት ዩሱፍ ናሕኑ ነቁሱ ዓለይካ ኣሕሰን ኣልቀሰስ ብማ ኣውሓይና ኢለይካ ሃዘ ልቁርኣን ያዕኒ ንሕና ኢና እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ዛንታ ነዘንትወልካ በዚ ቁርኣን እዚ ይብል ረቢ ስብሓን ወተዓላ እዘን ከማል ደለዎ ማለት ምሉእነት ዘለዎን ናይ ብሓቂ በላቃ ዘለዎን ያዕኒ መሳጢ ዝኾነን ክብረት ዘለዎን ቅሳ ኣብ ምንታይ ኢና ንረክብ ወኣንፋዕ ዝኾነ ድማ ጠቓሚ ዝኾነ ዛንታ ኣብ ቁርኣንና ንረክብ ማለት እዩ ወሊዛሊክ ረቢ ስብሓን ተዓላ እንታይ ኢሉ ለቀድ ካነ ፊ ቀሰሲህም ዒብረቱን ሊኡሊል ኣልባብ እዚ ቅሰስ እዚ ንነግረኩም እዚ ነቶም ዕብራ ክገብሩ ዝደልዩ እዚ ናይ ብሓቂ ዕብራ ዝህብ ናይ ብሓቂ ትምህርቲ ዝህብ ይብል ማለት እዩ ወሊዛሊክ እኽዋኒ ፊላ ቅሰስ ኣብ ቁርን ተዘኪሩ ዘሎ ብዛዕባ ኣንብያ ይኹን ብዛዕባ ሳልሒን ኣብ ሰለስተ ተመቒሉ ንረኽቦ ማለት እዩ ወይ ሰለስተ ክፍልታት ኣለዎ ቅስሙን ዓን ልኣንብያ ወሩሱል ኣብ ቁርን ቅሰስ ንረኽቦ ገለ ቅሰስ እንታይ ኣሎ ናይ ኣንብያ ናይ ሩሱል ወማ ጀራ ለሁም ማዓ ልሙእሚኒና ቢሂም ወልካፊሪን ምስቶም ሙእሚኒን እንታይ እንታይ ኣጋጢምዎም ምስቶም ኩፋር እንታይ እንታይ ኣጋጢምዎም ነዚ ዘዘንቱ ዛንታ ኣብ ቁርኣን ኣሎ ማለት እዩ ወቅስሙን ዓን ኣፍራድ ወጠዋኢፍ ጀራ ለሁም ማፊሂ ዕብራ ገለ ነገራት ዕብራ ዘለዎ ትምህርቲ ዝህብ ናይ ቀደም ዝሓለፈ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ከምኡ ናይ ግለ ሰባት ኮኑ ከምኡ ድማ ናይ መጅሙዓ ናይ ጉሩብ ዝተረኸበ ነገር ነዚ ከኣ ኣብ ቁርን ድማ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ይነገረና መሰለ ከቂሰት መርየም ናይ ሉቕማን እዚ ሕጂ ሎሚ ንዛረበሉ ማለት እዩ ወለዚ መራ ዓላ ቃርያ በቲ መንገዲ ዝነበረ እቲ ዓዲ እሞ በሪሳን ክስታይን ምስ ረኣያ እዛ ዓዲ እዚኣሲ ካላስ በሪሳ ከም ብሓድሽ ኣይትስእን እያ ገለ ዝበለ ከምኡ ናይ ዝልቀርነይን ናይ ቃሩን ናይ ኣስሓብል ካሃፍ ኣብቲ ካህ ኣብቲ በዓቲ ዝኣተዉ ከምኡ ናይ ኣስሓብል ፊል ንመካ ከፍርሱ ኢሎም ዝመፁ ከምኡ ውን ናይ ኣስሓብል እክዱድ እዚ ኩሉ እዚ እውን ኣብ ምንታይ ንረኽቦ ማለት እዩ ኣብ ቁርን ሕጂ እዚኦም ኣንብያ ኣይኮኑን ላኪን ሙእሚኒን እቲ ዘጋጠሞም ንዓና ዕብራ ክህበና ስለ ዝኽእል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ቁርን ኣዘንትዩልና ማለት እዩ እዘን ገሊኡ ኣሎ ናይ ኣንብያ ናይ ሩሱል ምስቶም ሙእሚን ምስቶም ክፋር ዝተኻየደ ዝነግር ገሊኡ ድማ ኣሎ ከምዚ ናይ መርየም ናይ ሉቕማን ዝበልናዮ ድማ ዕብራ ንዓና ዝህበና ድማ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ድማ ኣብ ቁርን ኣዘንትዩልና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ኣብ ቁርን ንረኽቦ ቅሰስ እንታይ እዩ ተተባሂሉ ቅስም ዓን ሓዋድስ ወኣቅዋም ነቢ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ገለ ገለ ኩፋር ይኹኑ ግለ ሰባት ይኹኑ ብጉሩብ ይኹኑ ኩሉ ዘካይድዎ ዝነበሩ ምስ ነቢና መሓመድ ዓለ ሰላት ወሰላም እንታይ ዓይነት ተኻይዱ ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ ድማ ኣብ ቁርን ኣዘንቲልና እዘን ካብዚ ነገር እዚ ካብ ሰለስተ እዚ ኣይወፅኒ ማለት እዩ መሰለን ቐዝወት ኡሑድ ወይ ቐዝወት በድር ቐዝወት ኣሕዛብ ከመይ ነይሩ ኣብ ቁርኣን ንረኽቦ ማለት እዩ ኣቡ ለሃብ እንታይ እዩ ነይሩ ኣቡ ለሃብ ሲፋት ናቱ እንታይ ከም ዝነበረ ኣብ ቁርን ረቢ ስብሓን ወተዓላ ናይ ሰበይቱ ከይተረፈ ገሊጹልና ማለት እዩ ኢዘን ኣብ ቁርን ኣልከሪም ኣብ ግዜ ረሱል ዝተረኸበ ከምኡ ድማ ናይ ገለገለ ሳልሒን ከም ሉቕማን ይኹን ከም መርየም ይኹን ከም ናይ ኣስሓብ ልካብ ከምኡ ድማ ናይ ኣንብያ ኢዘን እቲ ሕክማ ካብቲ ቂሰስ እቲ እንታይ ዓይነት ሕክማ ከም ዘለዎ እንታይ ዓይነት ፋኢዳ ከም ዘለዎ ካበይ ንረኽቦ ማለት እዩ ወይ ረቢ ስብሓን ተዓላ ብቂሳ ገይሩ የብርሃልና ማለት እዩ ከምኡ ውን ካብ ቂሰስ ድማኒ ሕክማታት እንታይ ንረክብ እንተ ተባሂሉ በያን ዓድልሂ ተዓላ ብዕቁብ እቲ ፍትሒ ናይ ረቢ ነቶም መቕጻዕቲ ናይ ረቢ ክወርድ እንከሎ ቅጽዓት ናይ ረቢ ክወርድ እንከሎ እተን ክጠቕማና እየን ኢሎም ዝግዝእወን ዝነበሩ ጣኦትን ምስልታትን ንሳተን ሓንቲ ይጠቐመኦምን በል ኩላቶም ንሶምን እቶም ዝግዝእዎን ዝነበሩን ብሓንሳብ ኢና ኣዕኒናዮም ክብል ከሎ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ከመይ ዓይነት ገይሩ ነቶም ጸላእቲ ናቱ ነቶም መንገዲ ናቱ ዘይተኸተሉ ከመይ ገይሩ ከም ደጥፍኦም ካበይ ንረክብ እንተ ተባሂሉ ካብ ቅሰስ ናይ ቁርኣን ከምኡ ድማ በያን ፈድሉሁ ተዓላ ብመሱበቲል ሙእሚኒን ንሙእሚኒን ድማ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ጀዛእ ናቶም ጌና ኣብ ኣኼራ ከይኮነ ኣብ ኣዱንያ ከሎ ከመይ ገይሩ ጀዛእ ናቶም ከም ዝኸፍሎም ከመይ ገይሩ ካብ ፀላእቶም ከም ዘድሐኖም ድማ ሕከም ናቱ ድማ ኣብ ቅሰስ ናይ ቁርኣን ንረኽቦ ማለት እዩ ከምዚ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ኢላ ኣላ ሉጢን ነጀይናሁም ብሳሓር ኒዕመተን ሚን ዕንዲና ከዛሊካ ነጅዚ መን ሸከር ድበሎ ያኒ ኩላ ግዜ ኣመስጋኒ ዝኮነ መንገዲ ረቢ ዝሓዘ ስኒ ህዝብታት ክጠፍኡ ከለዉ ነቶም ኣመንትን ኣመስገንትን ዝኮኑ ድማ ከነድሕኖም ኢና ክብል ከሎ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ስምበኣረይ እንተ ኣብቲ መንገዱ ወላ እኮ ፈተነ እንተ በዝሐ ቀጥ እንተ ኢልካ እንተ ትጓዓዝ ኮይንካስ ከድሕነካ ምዃኑ ካበይ ትርዳእ ማለት እዩ ካብዚ ቂሰስ እዚ ትርዳእ ማለት እዩ ከምኡ እውን እዚ ቂሰስ እዚ ካብቲ ሕክማ ናቱ እንታይ እዩ ተስልየቱ ነብይ ሶለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ንነብይና ሙሓመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጸናንዒ እዩ። ምኽንያቱ ክንደይ ኣለው ንነብይና ሙሓመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ክቐትልዎም ዝፈታተኑ ነይሮም ሓሳዊ ኢኻ እንዳበሉ ስሕረኛ ኢኻ እንዳበሉ ከምዚ እንዳበሉ ንነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከጻብብሎምን ከዳይቕዎምን እንከለው እዚ ዛይ ናይቶም ዝሓለፉ ቂሰስ ኣነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ክቐርኡ እንከለዉ ንዖኦም እንታይ ይኸውኖም ኣሎ ማለት እዩ መጸናንዒ ይኾኖም ኣሎ እዚኦም ከምዚ ዝገብሩኻ ዘለዉ ካብዚ ዝገደደ እውን ፍርዖን ንሙሳ ከምዚ ገይርዎ እዩ ሓታ ክቐትሉ ኣብ ጥቑ ቀሪቡ ነይሩ ከምዚ እውን ተረኺቡ ኣላ ስብሓን ተዓላ ግን ኣብ መጨረሻ ንሙሳ ኣድሒኑ ነቶም ጸላእቱ ድማ ኣብ ባሕሪ ከም ዝሰጥሙ ድማ ገይርዎም እዩ ኢሉ ክነግሮ እንከሎ ንነቢና ሙሓመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢሉ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ክነግር እንከሎ ንነቢና ሙሓመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጸናንዒ ይኾኖ ማለት እዩ። ከምኡ ድማኒ ንዓና ወይ ድማኒ ነቲ ኣማኒ ዝኾነ ንኹሉ ድማኒ ካብዚ ቂሳ እዚ እንታይ ሕክማ ይረክብ ማለት እዩ ብሰባት ወልእዝድያድ ምንሁ ያዕኒ ክጸንዕ ከም ዘለዎን ኢማኑ ከደልድል ከም ዘለዎን ክጥንክር ከም ዘለዎን ድማ ካበይ ክርዳእ ይኽእል ማለት እዩ ካበይ ሕክማ ክወስድ ይኽእል ካበይ ፋይዳ ክረክብ ይኽእል ካብዚ ቂሰስ እዚ ማለት እዩ ወሊዛሊክ ረቢ ስብሓን ወተዓላ መሰለ እንታይ ኢሉ ብሱረት ልኣንብያ ፈስተጀብና ለሁ ወነጀይናሁ ምን ኣልغም ወከሊካ ኑንጅ ልሙእምኒን ዝተሸገረ ነቢ ፀቢዎ ዝነበረ ዱዓ ምስ ገበረ ረቢ ስብሓን ኢልዎ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ረቢ ስብሓን ተዓላ ወከሊካ ኑንጂ ልሙእሚኒን ከምኡ ድማ ዝተሸገረ ዝፀበቦን ድማ ጥራይ መንገዲ ናደሓዘ ይኹን ኣብ ኢማን ዝፀንዐ ጥራሕ እምበር ይኹን ከምቶም ነቶም ዝሓለፉ ምስ ለመኑና ድሕነት ዝሃብናዮም ከምኡ ድማ ንሙእሚኒን ድማ ኩላ ግዜ ድሕነት ንህብ ኢና ክብል እንከሎ ረቢ ስብሓን ወተዓላ እዚ ዝያዳ ሕጂ እንታይ ይገብረካ ኣብቲ ዘለካዮ መርገፅ ኣብቲ ዘለካዮ ኢማን ቀጥ ከብለካ ይኽእል። ሳሕ ፈዕለን ኩፋር ከም ድላዮም ክጋላበጡ ከለዉ፣ ከም ድላዮም ክገብሩ ከለዉን ዝደለየ ክኣስርዎን ዝደለየ ክቐትልዎን ዝደለየ ክብህድልዎን ከለዉ ሕጂ ንስኻ ነዚ ታሪኽ እዚ ክትርኢ እንከለኻ ቁርኣን ኢልካ ብ ንግሆን ምሸትን ክትደጋግሞ እንከለኻ እንታይ ክህበካ ይኽእል ማለት እዩ ጽንዓት ክህበካ ይኽእል እዩ። ላኪን እምብለይ ኢሎም ምስ ኣበይዎም ኣንጻሮም ኮይኖም ምስ ተጻብእዎም ንሕና ድማ ኢንቲቓም ጌርናሎም ኢና ከምኡ ድማ ኩላ ግዜ ነቶም ሙእሚኒን ዓወት ንህብ ኢና ክብል ከሎ ረቢ ስብሓን ተዓላ እዚ ቅሰስ እዚ ሕጂ ካብቲ ሕክማ ናቱ እንታይ ይኸውን ኣሎ ዝያዳ ከጽንዓካን ቀጥ ከብለካን ኣብቲ ኢማን ይኽእል ማለት እዩ ከምኡ ድማ እዚ ቅሰስ እዚ ካብቲ ሕክማ ናቱ መጠንቀቕታ ንኩፋር እዩ ነዞም ሓቂ እንዳተገለጸሉ እንከሎ እቲ ሓቂ ፊቀራር ነፍሱ ኣሚኑ እንከሎ ወይ ናይ ሰብ ፈሪሖ ድዩ ወይ ድማ እቲ ሓቂ ተሸፊንዎ ድማ ነቶም ኣመንቲ ድማ ዘጨንቕን መንገዲ ሓቅን ድፈታትን ዘሎ ድማ ነዚ ቅሰስ እዚ ዝክቀርእ እንከሎ ድማ ንዑ መጠንቀቕታ ማለት እዩ ከምዚ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ኣፈለም የሲሩ ፊ ልኣርድ ፈየንዝሩ ከይፈ ካነ ዓቂበቱ ለዚነ ምን ቀብሊህም ደመረ ላሁ ዓለይህም ወልልካፊሪነ ኣምሳሉሃ ክብል ከሎ እዚ ሕጂ ሓደ መጠንቀቕታ ነቶም ኣብ ኩፍሪ ደለዉ እዩ ኣይርእዩን ድዮም ኣይምልከቱን ድዮም ናይቶም ዝሓለፉ ንክንደይ ድዩ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ነቶም መንገድኻ ኣይንኽተል እና ዝበሉ ደጥፍኦም ነዞም ንሕጂ እውን ዝከፍሩ ዘለዉን ዝኽሕዱ ዘለዉን እውን ረቢ ስብሓን ወተዓላ ልክዕ ከምኡ ገይሩ ከጥፍኦም እዩ እዩ ክብል እንከሎ ነቲ ኣብ ቐፍ መን ከማይ ዝብል ዝነበረ እዚ ዓብዪ መገሰፅን ዓብዪ መበራበርን ወይ ድማ ካብቲ ዘለዎ ክዕገት ከም ዘለዎን ድማ ታሕዚር ዝኾነ እዩ ሕክማ ናቱ ናይ ቕሰስ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ቅሳ ክመፅእ እንከሎ መሰለን ሎሚ ናይ ሉቕማን ንዛረብ ኣለና ናይ ሉቕማን ክንዛረብ እንከለና እዚ ንገዛእ ርእሱ እንታይ የረድእ? ኢስባት ሪሳለት ነቢይ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ፈኢነ ኣኽባር ልኡመም ሳቢቃ ላ የዕለሙሃ ኢለላህ ዓዘ ወጀል ናይ ዝሓለፉ ብጀካ ረቢ ዝፈልጦ የለን ኢዘን ኣነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብቁርኣን ገይሩ ልክዕ ከምቲ ዝነበረ ዛንታ ኮፍ ኣቢሉ ክመፀና እንከሎ ብቁርኣን እሞ ብነቢና ሙሓመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዋስጣ ገይሩ ክመፅእ ከሎ ናይ ነብይና ሙሓመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነብይነት፣ ናይ ነብይና ሙሓመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንቡዋ ሓቅን ቅኑዕን ምዃኑ ድማ ዝያዳ መረጋገጺ ይኸውን ማለት እዩ። ወሊዛሊክ ረቢ ስብሓነሁ ወተዓላ እንታይ ኢሉ? ቲልከ ሚን ኣንባኢል ገይቢ ኑውሒሃ ኢለይክ እዚ ንነግረካ ዘለና እዚ ያዕኒ ምስጢር ዝነበረ እዩ ብጀካይ ዝፈልጦ ኣይኮነን ዝፈልጦ ኣይነበረን ማ ኩንተ ተዕለሙሃ ኣንተ ወላ ቀውሙከ ሚን ቀብሊ ሃዛ ፈስቢር ኢነል ዓቂበተ ሊልሙተቂን ኢዘን እዚ ምስጢር እዩ ነይሩ ሕቡእ እዩ ነይሩ ንስኻ ይኹን ህዝብኻ ኩን ድፈልጡ ኣይኮኑን ግን ንሕና ንዓኻውን ነፍልጠካ ኣለና ንህልካ ናባኻ ወሪዱ ኣብ ካሊእ ዓለም ዝነበሩ መፂኦም ናባኻ ክምስልሙ ክሰምዑ ከለዉ እቲ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ዛንታ ኩሉ ብትኽክል ድማ ንምሳኻ ክረኽብዎ ከለዉ እዚ ሓደ ካብቲ መረጋገጺ ናይ ንቡዋ ናትካ እዩ ስለዚ እስኻ እንታይ ግበር ኢኻ ኩላ ግዜ ተዓገስ ኢኻ ኣብቲ ዘለኻዮ ሰብሪ ጌርካ ተጓ ዓዝ ኢኻ ማለት እዩ ኢዘን እዚ ቂሰስ እዚ ከምዚ ዝበለ ከምዚ ናይ ሉቅማን ናይ ሎሚ ምሸት ንዛረበሉ ዘለና ክትቀርእ እንከለኻ እንታይ ዘረጋግጸልካ ማለት እዩ ሓቅነት ናይ ነቢይና ሙሓመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ክቡራት ኣሕዋት እስሉብ ናይ ቁርኣን ወይ ዘዴ ወይ ሜላ ናይ ቁርኣን ኣቀራርብኡ ብዙሕ ዓይነት ኣቀራርብ ኣሎ መሰለን ሓንቲ ቅሳ ኣብ ሓንቲ ሱራ ቅሳ የምፃእ ኣብ ካሊእ ሱራ ድማ ፀኒሑ ድማ ትድገም እዛ እታ ቅሳ እቲኣ ንፍስሃ ደይኮነ ኢልካ ኣብቲ ጎዲሉ ዝነበረ ኣብቲ ይምልኦ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ፋኢዱ እንተ ኢልና መሰለን ገሊኡ ኣሎ ኣላ ስብሓን ተዓላ ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ይጠቕሳ ከምዚ ናይ ሉቕማን ወይ ናይ ኣስሓብ ልካህፍ ናይ ኣስሓብ ልካፍ ሕጂ ኣብ ሱረት ልካፍ ተደይ ኮይኑ ኣብ ካሊእ ኣይንረክባና ማለት እዩ ላኪን ገለ ገለ ኣሎ ይድገም ቅሳ ናይ ሙሳ መሰለን ኣብ ሓደ ሱራ ትሪኦ መሊስካ ድማ ብ ካሊእ ሱራ ድማ ትሪኦ ማለት እዩ ላኪን እትደጋግሙ ናይ ቁርን እስሉብ እንታይ እዩ ኣብቲ ሓደ ዝሰማዕካዮ ኣብቲ ሓደ ክትሰምዖ ከለኻ ሙምኪን ገሊኡ ልክዕ እመጽእ እንታይ ፋኢድኡ ተተባሂሉ ነቲ ዝቀረ ዘሎ ቁርኣን ዝያዳ ሰባት ይገብረሉ ማለት እዩ ኣብቲ ሓፊዝዎ ኣሎ ኣብቲ ድማ እንተደጊሙ ድማ ዝያዳ ድማ ነቲ ቅሳ ድማ የረጋግጸሎ ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብቲ ብነዊሕ ነይሩ ኣብዚ ድማ ብሕጽር ድበለ ድማ ገይሩ ይገልጽ ወይ ድማ እስሉብ ናይ ቁርኣን ኣብ መካ ከለዉ ንነቢና ሙሓመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ክገልጸሎም እንከሎ ክጥቀመካ ዒናድ ደለዎም ትረት ዘለዎም ስለዝኾኑ እቲ ብትረት ዝተዛረብዎን ብትረት ዘጋጠሞምን ናይቶም ኣንብያ ኣብ ሓደ ቦታ ንሳ ኮፍ ኣቢሉ የዘንትወሎም ረቢ ስብሓን ወተዓላ ማለት እዩ ኣብ ቁርኣን ከምኡ ትረኽባ ኣብ መደንያ ምስ ከዱ ድማ ኣብ መዲና ምስ ከዱ ድማ እታ ዛንታ እቲኣ ድማ ብሓደ ጃንብ ድማ ብፅቡቕ ሜላታት ምስቶም ክሰምዑ ዝኽእሉ ከመይ ገይሮም ይዛረብዎም ከም ዝነበሩ ድማ ኣብዚ ድማ ተደጊማ ብካሊእ ዓይነት ድማ ትረክባ ማለት እዩ ኢዘን ቲክራር ናይ ሓንቲ ቅሳ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ክትሪኦ ከለካ እዚ ዓይነት እዚ ሕክማ ድሓዘ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ሓንቲ ቅሳ ምኪን ኣብዚ ኣብዛ ሱራ እዚኣ ርኢካያ ነርካ ምኪን ኣብ ካልኣይቲ ምኪን ኣብ ሳልሰይቲ ኣብ ሰለስተ ሱራ ክትደጋገም ከላ እዛ ቅሳ እዚኣ ኣህምያ ከም ዘለዋ ዝያዳ ኣገዳስነት ከም ዘለዋ ድማ ይሕብረካ ማለት እዩ ኣዘንቲልካ ኣብቲ ድማ ክደግማ እንከሎ ነፍስሃ ድማ እንታይ ትረጋግጽ ማለት ኢኻ እዚ ሓቂ ብሓቂ ካብ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ምዃኑ ተረጋግጽ ማለት እዩ እዘን እኽዋን ፊላ ንእግሪ መንገድና ኣብ ሱረት ሉቕማን ኢልና ቅሳ ናይ ሉቕማን ምስ ጀመርና እንታይ ንርኢ ኣለና ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ሰዋእ ናይ ሉቕማን ይኹን ናይ ኣስሓብ ልካፍ ይኹን ናይ ኣስሓብ ልእክዱድ ይኹን ዛንታ ዘዘንትወልና ነዚ ፋኢዳ እዚ እዚ ቅሰስ እዚ ኣብ ሰለስተ ይኽፈል ማለት እዩ ኣልኡላ ማኣቀረሁ ልእስላም ወሸሂዳ ብስድቅሂ ፈህወ ሓቅ ገለሎ ዛንታ ልክዕ ከምቲ ንሶም ደዘንትዎ ደለዉ ንሶም ድብልዎ ደለዉ እስልምና ዊን እወ ሓቂ ኢሉ እንድሕር ደኣ ኣረጋጊጽዎ እዚ ሓቀኛ ዛንታ ኮይኑ ማለት እዩ መሰለን ቢልሚታል ሓደ እዋን ጃኣ ረጁል ምን ኣልኣሕባር ካብቶም ደቂ የሁድ በኒ እስራኤል ማለት እዩ ናብ ረሱል ዓለ ሰላት ወሰላም መጽዩ ፈቃል እንታይ ኢልዎም ንረሱል ስለ ላ ለ ወሰለም ያ ሙሓመድ ኢልዎም እና ነጅዱ ኣና ላሃ ፍጥረታት ድማ ኣብ ሓደ ኣጻብዕቱ ይገብረን ብድሕሪኡ እንታይ ይብል ኣነ ልመሊክ ይብል ኣነ እየ ንጉስ ሎሚ ንጉስ ዝበሃል የለን ኣነ እየ ዝለዓልኩ ይብል ረቢ ከምዚ ዝብል ኣሎ ኣብቲ ናትና ምስ በሎም ፈደሒከ ነቢዩ صለ ላሁ ለ ወሰለም ሓታ በደት ነዋጅዝሁ ተስዲቀ ሊቀውል ልሕብር ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ሲሒቆም ፍሽኽ ኢሎም ክሳብ ዓቃብ ዓቃቢ ስኖም ዝረኣይ እዚኣ እታ ሰሓቅ ናይ ረሱል ኩላ ግዜ ዝነበረት ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ሓደ ነገር ሓቂ ሪኦም ወይ እንተደኣ ተሓጒሶም ተሓጒሶም ኣነቢ ዓለይሂ ሰላም ፍሽኽ ኢሎም ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወማ ቀደሩላህ ሐቀ ቀድሪህ ወልአርዱ ጀሚዐን ቀብደቱሁ የውመል ቂያማ ወሰማዋቱ መጥውያቱን ቢየሚኒህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዐማ ዩሽሪኩን ያዕኒ እዚ የሁዲ ዝበሎ ሓቂ ምዃኑ ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ኣረጋጊፆምሉ ላኪን ንረቢ ከምቲ ዝግባእ ዕቤት ኣየዕበይዎን ኢሉ ረቢ ስብሓን ወተዓላ እዚ ኣብ ሱረት ዙመር ወማ ቀደሩ ላሃ ሓቂ ቀድሪ ወልኣርዱ ጀሚዓን ቀብደትሁ የውመ ልቅያማ ፅባሕ ንጎ መሬት ኩላተን ኣብ ትሕቲ ኢዱ ወይ ኣብ ኢድ ረቢ ክኣትዋ እየን ኩላተን ሰማያዊን ተጠቕሊለን እውን ኣብ ኢድ ረቢ ክኾና እየን ላኪን ንረቢ ስብሓን ወተዓላ እቲ ዝግባእ ክብረት ኣይሃብዎን ትብል ኣብ ሱረት ዝዙመር ደላ ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ቀሪኦም ኣስሚዖሞ ማለት እዩ እዘን እዚ ድበሎ ኣነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ስለ ዘረጋገፅዎ ኣሎ ዘንትዎ እስልምና እንተ ኣረጋጊፅዎ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ኣሳኒ ማ ኣንከረሁ ልእስላም ወሸሂደ ብክዝብሂ ፈሁወ ባጢል ገሊኡ ኣሎ ቅሰስ ሓሶት ድኾነ እሳቶም ደዘንትዎ እቲ እዚ ጉዳይ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ድበሎ ኣብ እስልምና ድማ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሓቂ ከረጋግጾ ዝኽእል ቁኑዕ ዲ ኣይኮነን ነቲ ናቶም ዛንታ ቁርኣን እዩ ማለት እዩ ቁኑዕ ኣይኮነን ድበሎ ድማ ቁኑዕ ኣይኮነን ማለት እዩ ሳልሳይ ኣለና ማ ለም ዩቅርሁ ልእስላም ወለም ዩንኪርሁ ሓቂ እዩ ደይበሎ ሓሶት እዩ ዘይበሎ ማለት እዩ ፈየጅቡ ተወቁፉ ፊሂ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ዓይነት እዚ ክትረክብ እንከለኻ እንታይ ክትብል ኣለካ ማለት እዩ ተተወቀፍ እዚ እዚ ናይዚኣቶም እንዲ እዚ ሓሶት እዩ ኣይትበል እዚ ሓቂ እዩ ኣይትበል ኢኻ እንታይ ደ ክትብል ኣለካ ማለት እዩ ኣመና ብለዚ ኡንዝለ ኢለይና ወኡንዚለ ኢለይኩም በቲ ዝወረደናን በቲ ዝወረደኩምን ኣሚንና ኢና ብድምድሙ ዘረጋገጸልና ነቢ ስ ላ ሰለም ዘረጋገጽዎ ሓቂ ብኡ ንኣምን ኢና እዚ ትብልዎ ዘለኹም ግን ረቢ ኣውሪዱ ነይሩ እዩ ሓቂ ይንብለ ኣይንብሎና ሓሰት ውን ኣይንብሎና ኢልካ ኣብዚ ጠጠው ክትብል ዘለካ ማለት እዩ ወሊዛሊከ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኣብ ሪዋየት ልቡኻሪ ደሎ እንታይ ኢሎም ካነ ኣህሉ ልኪታብ ሓሲኹም ኢኹም ድማ ኣይትበልዎም። እንታይ ደኣ በሉ ኢኹም ወቁሉ ኣመና ብለዚ ኡንዝለ ኢለይና ወኡንዝለ ኢለይኩም እዚ ኣብ ሱረት ልዓንከቡት ኣያ መበል ማለት እዩ ኣመና ብለዚ ኡንዝለ ኢለይና ወኡንዝለ ኢለይኩም በቲ ናባና ዝወረደን በቲ ናባኹም ዝወረደን ኣሚንና ኢና እዎ ክታብ ከም ዝወረደ ንኣምን ኢና ላኪን ሓቂ እዩ ሓሶት እዩ ኣይንብልን ኢና ላኪን ካብቲ ገለ ንሳቶም ደዘንተውዎ መሰለን ካሰተን ሙንከር ዘይኮነ ነገር ሓደ ዛንታ ዝኾነ ይኹን ዝበልዎ ብኡ ውን ከምዚ ኢሎም ኢልካ ክተዘንቱ ክትዛረብ ፍቁድ እዩ ማለት እዩ ላኪን ኢዛ ለም የኽሻ ማሕዙር ዝኾነ ይኹን ኣብ ዘይቅኑዕ ከውድቐካ ዘይክእል እንተ ኮይኑ ካሰተን ምስ ቁርኣን ደይ ጻረር ጠብዓን እቲ ቁርኣን ሓሶት እዩ ዝበሎ እዚ ባጢል ጾጽት ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ባጢል ኢና ንብሎ ላኪን እዚ ሓቂ ይበሎ ሓሶት ኣይበሎን ወንማ ሙኻሊፍ እንድሕር ደይ ኮይኑ እዚ ከተዘንትወሉ ትኽእል ኢኻ ላኪን መብዛሕቱ ማለት እዩ ፋኢዳ ዘለዎ ኣይኮነን መሰለን ናይ ቅሳ ናይ ኣስሓብ ልካህፍ ኣብ ናቶም ይርከብ መሰለን ኣህል ልካህፍ ከምዚ ኢሎም ከምዚ ኢሎም ዝኣተው እዮም ሓደ ንጉስ ነይሩ ከምዚ ኢሉ ኢሎ ኩሉ የዘንትዎ ኾኑ ኣብቲ ርእሲ ዛንተኦም መሰለ እንታይ የምጽኡልካ እቲ ከልቢ ናቶም ሕብሩ ጸሊም እዩ ነይሩ ዳሕሪ ኣብዚ ናይ ኣጋሩ ድማ ጻዕዳ ነይርዎ ብሉካ ሕጂ እቲ ከልቢ እቲ ጸሊም እዩ ነይሩ ጻዕዳ ነይርዎ ኣዘንቲኻዮ ኣይዘንቲኻዮ ሲ ወላ ሓንቲ ፋይዳ ይሂበካን እዩ ከምኡ ዓይነት እዚ ብዙሕ ፋይዳ ስለ ዘይብሉ እውን ያኒ ኣብኡ ብዙሕ ተርኪዝ ዘይምግባር እውን እቲ ዝበለጸ ማለት እዩ ላኪን ሓደ ሰብ ጠይብ ኣኽዋና ኢዘን እንተ ደኣ ከም ዝበልናዮ እታ ናይ መጨረሻ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ لا تسألوا أهل, أهل الكتاب عن شيء لهم فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني يبلو النبي عليه الصلاة والسلام سلذي انتهي لهم نزم أهل الكتاب نزم سب مصحفتي ኣይ ብዝኾነ ነገር ከይትሓትዎም ኢሎም ምክንያቱ ንሳቶም ናብ ቅኑዕ ነገር ክመርሑኹም ኣይክእሉን እዮም ንሳቶ ንርእሶም ጠፊኦም እንከለዉ እስኻትኩም እንተ ሓቅ ሓቅኹም ኢኹም ኢልኩሞም ሙምኪን ባጥል ክኸውን ይኽእል ሓሲኹም ኢኹም ድማ ተኢልኩሞም ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ወሊዛሊክ ንዓቶም ከይትሓቱ በል ኢሎም ኣነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሓታ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ሓይ ነይሩ ተዝኸውን ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ነይሩ ተዝኸውን ስኒ ፈጺሙ ኣይምተፈቐዶን ነይሩ ኢላ ነዚ ናተይ መንገዲ ክኸተል ተደይኮይኑ ናቶም መንገዲ ያዕኒሲ ኣይምተኸተለን ነይሩ ይብሉ ነቢ ዓለይ ሰላት ወሰላም እዘን ናይ ኣህለል ክታብ ናብኣቶም ከድካ ክትሓትት ብዛዕባ እዚን ጥብዓን ሙሓረሚ ማለት እዩ ወሊዛሊክ ኣብ ሪዋየት ልቡኻሪ ኣሎ ሓደ ሓዲስ እንታይ ይብል عليه الصلاة والسلام لهم يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محدا ولم يشبو وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله ወገየሩ ወከተቡ ቢኣይዲህም ቃሉ ሁወ ምን ዕንዲላህ ልየሽተሩ ቢዛሊከ ሰመነን ቀሊላ ከመይ ጌርኩም ንኣህለል ኪታብ ትሓትዎም ወረቢ ስብሓን ወተዓላ ድማ ነጊሩኩም እንከሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ቁሩብ ኒዓለማዊ ጥቕሚ ደልዮም ብኢዶም ድጽሕፍዎ ነገር ኣሎ ስለ ዝበለ ስኒ ከመይ ጌርኩም ናባኻ ናብኣቶም ትኸዱ ወላሁ ስብሓን ወረቢ ስብሓን ወተዓላ ድማ ዝበለጸን ደ ቅኑዕ ዝኾነን ናባይ ኣውሪድልኩም እንከሎ ይብሉ ኣነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢደን ያዕኒ ምስ ኣህሊል ኪታብ ነቲ ናታቶም ብዙሕ ሓብኡ ጻዕሪ ምግባር ክትፈልጦ ኢልካ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ብሓደ ወገን የረድኣና ማለት እዩ ጠብዓን መውቅፍ ናይ ዑለማ ኣልሙስሊሚን ሓታ ኣብ ተፋሲር ናቶም ክፍስሩ እንከለዉ መሰለን ገለ ገለ ኣሎ ካብ እስራኤልያት ድወስዱ ኣለዉ ገሊኦም ኣለዉ ፉላን መሰለን ሰሓቢ ዓን ፍላን ዓን ፍላን ዓን ፍላን እዚ ፍላን እዚ ድማ ካብ ኩስቶ ሰሚዕዎ ኢሎም ብኣሳኒድ እንዳገበሩ ድገልጹ ኣለዉ ምክንያቱ ነቢ ዓለ ሰላት ወሰላም ኢሎም እዮም ወሓዲሱ ዓን በኒ እስራኤል ወላ ሓረጅ ስለ ዝበሉ ገሊኦም ድማ ኒሃእየን ድማ ናይ በኒ እስራኤል ድማ ደየቕርቡ ኣለዉ ማለት እዮም ወሊዛሊክ ብዛዕባ ቂሰስ ኣብ ኣህልል ኪታብ ዝርከብ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ በዚ ሰለስተ መንገዲ ይረኣይ ማለት እዩ ጠይብ ያኣኽዋና ሕጂ ጠብዓን እቲ ሰዓት ሽወያ ከይዱ ኣሎ ላኪን ኣልመቅሰድ ሁዋ ምን ዚክር ዚክር ወሳያ ሉቅማን እዩ እቲ ኣርእስትና ማለት እዩ ሉቅማን ኣልሓኪም ረቢ ስብሓን ወተዓላ ሕክማ ሂብናዮ ኣንሽኩር ሊላህ ከምኡ ውን ንረብኻ ኣመስግን ተባሂሉ ማለት እዩ ወመን የሽኩር ፈኢነማ የሽኩሩ ሊነፍሲህ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ኒዕማ ረቢ ሂብዎ ከመስግን ኣለዎ ግን ከተመስግን እንከለኻ እዚ ተመስግኖ ዘለኻ እቲ ድምስገን ደሎ ኣይኮነን ድጥቀም ማለት ኣላሁ ስብሓን ወተዓላ በል መን እዩ እቲ ኣመስጋኒ እሱ እቲ ባርያ ንረቢ ስብሓን ወተዓላ ዘመስግን ደሎ ንሱ እዩ ተጠቃሚ ማለት እዩ ምክንያቱ ረቢ ስብሓን ወተዓላ እውን እንታይ ኢሉ ወመን ዓሚለ ሳሊሐን ፈሊኣንፉሲህም የምሃዱን ኢሉ ጠብዓን ሉቕማን ከምዚ ዝበልናዮ ካብ ኣህልል ክታብ ዝተወሰደ ማለት እዩ ሉቕማን ኣብ ከምዚ ዓዲ እዩ ነይሩ መሰለን ገሊኦም ኢሎም ካብ ሓበሻ እዩ ነይሩ ኢሎም ገሊኦም ካብ ሱዳን ነይሩ ኢሎም ካብ ኖባ ዝተባሃለ ቦታ እዩ ነይሩ ኢሎም ወሉቕማን ድማ ሽሙ ስብሓን ተዓላ ነጊሩና እዩ ላኪን ሽማ ኣቦኡ ንሽማ ኣባሓጎኡ ናበይ እቲ ዙርያ ናቱን ካብ በኒ እስራኤል ዝወሰዶ ብዙሕ ዛንታታት ኣሎ ማለት እዩ ላኪን ኣለዚ የሁመና ሓታ ረቢ ስብሓን ወተዓላ እውን እቲ ናቱ ወለዶን እቲ ናቱ ቀቢላን እቲ ናቱ ሃገርን ዘይኮነ እቲ ናቱ ተግባርን እቲ ናቱ ፅቡቅ ቃላትን ስለ ዝኾነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሙባሸረተን ወኢዝ ቃላ ሉቅማኑ ልብኒሂ ኢሉና ሉቅማን ንወዱ ከምዚ ኢሉ ምኽሪ ሂብዎ ጠብዓን ሉቅማን ሁወል ሓኪም ረቢ ሕክማ ድሃቦ እዩ ወሊሃዛ እቲ ሕክማ ናቱ ብዝያዳ ድማ ንመን እዩ ዘምህሮን ንመን እዩ ዝልግሰሉ እንተተባሂሉ እቲ ኣቅረብ ናቱ ንውላዱ እዩ እቲ ኣቅረብ ናቱ ከዓ እቲ ዝበለፀ ምክሪ ድማ ሂብዎ እቲ ዝበለፀ ምክሪ ድማ ክህቦ ከሎ እንታይ ኢልዎ ያ ቡነያ ኢልዎ ኣወለን ኣንታ ወደይ ኢልዎ ሙላጠፋ ደለዎ ርቀት ደለዎ ዘረባ ማለት እዩ ያ ቡነያ ላ ቱሽሪክ ቢላህ ሽርክ ለዙልሙን ዓዚም ሽርክ ምስ ረቢ ኣይትግበር ኢኻ ንረቢ ካልኣይ ኣለዎባ ሳልሰይ ኣለዎባ ተወሊዱ እዩ እዚባ ዝበሃል ፈጺምካ ኣብ ሽርክ ገጽካ ኣይትቕረብ ኢኻ ምኽንያቱ ኢልዎ እነ ሽርከ ለዙልሙን ዓዚም ምስ ረቢ ሽርካ ክትገብር ምስ ረቢ ካሊእ ተጻባኢ ምስ ረቢ ካሊእ ክትሐውሰሉ እዚ እቲ ዝዓበየ ዓመፅ እቲ ዝዓበየ ገበን እንታይ እቲ ተባሂሉ ምስ ረቢ ሽርካ ክትገብር እዩ ስለዚ ልዕሊ እዚ ዓመፅ ካሊእ ዓመፅ ስለዘየሎ ካብዚ ከቢድ ዝኾነ ዓመፅ እዚ ተጠንቀቕ ኢኻ ኢሉ ለበውኡ ኣመሓላሊፍሉ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ወስያ ሉቅማን ንወዱ ዝሃቦ ማለት እዩ ኢዘን ካብዚ እንታይ ንርዳእ ማለት እዩ እኽዋን ፊላ ያዕኒ ሓደ ወዲ ሰብ እህትማም ክገብር ከም ደሎ ኣብ ዓቂዳ ማለት ኣብ ናይ ኢማን ጉዳይ እዛ ኢማን እዚኣ ከመይ ጌርካ ክትሓፍዛ ኣለካ ነዛ ኢማን እዚኣ እንታይ እዩ ከፍርዛ ዝኽእል ካብ ኢማን ከውጽኣካ ዝኽእል እንታይ እዩ ነዚታት እዚ ኩሉ ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ ብዝያዳ ክትመሃሮን ዝያዳ ክትፈልጦ ዘለካን ጉዳይ እንታይ ማለት እዩ ናይ ጉዳይ ናይ ኢማን ጉዳይ ናይ ተውሒድ እዩ ማለት እዩ ወሊዛሊክ ሹፍ ኣነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዓሰርተ ሰለስተ ዓመት ካልእ ያኒ ብዙሕ ትእዛዛት ዘይብሉ ንስ ነፍሳ ጥራሕ ዝያዳ ደጋጊሞም ተርኪዝ ዝገበሩላ ኣብ መካ ጉዳይ ናይ ዓቂዳ ጉዳይ ናይ ላኢላህ ኢለላህ እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ኩሉ ዓመል ናትካ ትሰርሖ ብድሕሪ እዚ ተቀባልነት ክህልዎ ይኽእል እንተ ቅኑዕ እምነት ሃልዩካ እንተ ቅኑዕ እምነት ዘይሃልዩካ ላኪን ወላ እኮ ሰናይ ግብሪ ተገበርካ ኣብ ቅድሚ ረቢ ተቀባልነት የብሉን ኣሃም ሽእ ናብታ ጀና ከተእትወካ ትኽእል ቁልፊ ናይ ጀና መፍትሒ ናይ ጀና ኣየነይቲ እያ ተተባሂላ እምነት እያ ማለት እዩ ከሊመት ተውሒድ ወህያ ላኢላሃ ኢለላ ወሊዛሊክ ንሳ ስለ ዝኾነት ሉቕማን መጀመርያ ለበዋናቱ መጀመርያ ምኽሪ ንውላዱ ክህብ ከሎ ካብ ምንታይ ኣጠንቂቕዎ ማለት እዩ ካብ ሽርኪ ኣጠንቂቕዎ ማለት እዩ እንተ ደኣ ካብ ሽርኪ እንተ ኣጠንቂቕዎ ኣብ ተውሒድካ ሓዚኻ ማለት እዩ እንተ ደኣ ሽርኪ ጌርካ ግን ዓብዪ ገበን ኢኻ ፈፂምካ ዘለኻ ኢነ ሽርከ ለዙልሙን ዓዚም ኢልዎ መሊሱ ድማ ደም ናታ ካብ ደም ናታ ድማ እንዳተመገበ ከይዱ ንሳ እንዳደኸመት እንዳደዓፈት ከይዳ ሕጂ እዚ ድኻም ኣብ ርእሲ ድኻም እንዳገበረት እንዳደዓፈት ዝኸደት ነዚኣ ድማ እንታይ ግበር ኢኻ ብጽቡቕ ፍደያ ኢኻ ወይ ጽቡቕ ግበር ኢኻ ሕጂ ወሊዳ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ምስ ምንታይ ረቢጥዋ ማለት እዩ ጽቡቕ ግበረሎም ኢኻ ክብለካ እንከሎ እንታይ ስለ ዝኾነ ኢልካ ከይሓተትካ እንከለኻ ምኽንያቱ ንሳ ኻሰተን ወላዲትካ እንታይ ጌራ ኣላ ድኻም ኣብ ርእሲ ድኻም ክሳብ ክልተ ዓመት ዝኸውን እውን ከተዕብየካን ጡብ ከተጥቦካን ስለ ዝሓለፈት ነዚኣ እንታይ ግበሪ ሰናይ ግብሪ ግበሪ ኢኻ ጽቡቕ ርክብ ግበሪ ኢኻ ኢሉ ጠብዓን ኣብዚኣ እንታይ ተዘኪራ ኣላ ኣደ ተዘኪራ ኣላ ወሙሽተሪክ መዓሃ ኣልኣብ ኣቦ ድማ ምስኣ ጽንቡር'ዩ ማለት'ዩ ካብኣ ተፈልዩ ኣይረኣይን'ዩ ማለት'ዩ ምኽንያቱ ንዓኣ ጽቡቕ ግበር ኢኻ ንዕኡ ውን ንወላዲኻ ውን ጽቡቕ ግበር ኢኻ ንሓደ ጃንብ ዘኪሩ ኣሎ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ሊኣነሁ ዳኺሉን መዓኻ ምስኣ እቱው ስለ ዝኾነ ማለት'ዩ ንሳ ክትደክም ከላ ንሱ ውን ምስኣ ደክም ነይሩ'ዩ ንሳ ንዓኻ ከተዕብየካ ክትጽዕር ከላ ንሱ ውን ምሳኻ ውን ይጽዕር ስለ ዝነበረ ማለት'ዩ ስለዚ ነዞም ከምዚ ዝገበሩ ብጽቡቕ ጌርካ ምስኦም ጽቡቕ ርክብን ጽቡቕ ሙዓመላን ግበሪ ኢኻ ኢሉ። ኣንሽኩር ሊ ወሊዋሊደይካ ኢለየል መሲር ንዓይን ንዖኦምን ምስጋና ግበሪ ኢኻ። ንዖኦም ያዕኒ ንረቢ ስብሓን ወተዓላ ብቃላትካ ኣመስግኖ ብተግባራትካ ውን ኣመስግኖ ዓብድ ሊላህ ኩን ንዖም ድማ ብጽቡቕ ቃላትካን ከምኡ ውን ብጽቡቕ ግብርታትካን ድማ ኣመስግኖም ኢኻ ግን እዚ ኩሉ ጽቡቅ ተኣዚዝካዬ ዘለካ ኣብ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ኣይትተኣዘዞም ኣብ ምንታያ ድማ ምክንያቱ እታ ዝዓበዬት ተጠንቀቃ ተባሂልካ ዘለካ ሽርክ እያ ምናልባስ ድማ ንሳቶም ሙሽሪኪን ኮይኖም ናብዚ ሽርክ እዚ እንተ ክዕድሙካ ኮይኖም ግን ኣይትስማዓዮም ኢካ ወኢን ጃሃዳካ ዓላ ኣን ቱሽሪከ ቢ ማ ለይሰ ለከ ቢሂ ዕልም ፈላ ቱጢዕሁማ ወሳሒብሁማ ፊ ዱንያ ማዕሩፋ እንተ ዓዲሞምኻ ግን ናብ ሽርኪ ቃልሲ ውን ጌሮም ናብቲ ሽርኪ ከኣ እንተ ጸዊዖምኻ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣይትስምዓዮም ኢኻ ኣይትስምዓዮም ኢኻ ያዕኒ ጸጎም ኢኻ ገጽ ኣይትሃቦም ኢኻ ኣይትቕረቦም ኢኻ ዘይኮነ ላኪን ኣብ ናይ እሙር ኣዱንያ ወሳሒብሁማ ፊ ዱንያ ማዕሩፋ ሰናይ ግብርኻን ሰናይ ቃላትካን ንዕኦም ምርዳእን ግን ከይተቋርጽ ወላ እኮ ሙሽሪኪን እንተ ኾኑ ብብር ልዋሊዴን ሳዓድ እብኒ ኣቢ ወቃስ እዩ ነይሩ ምስ መስለመ ኣዲኡ ምስ ሰምዐት እንታይ ኢኻ ኢላቶ ናበይ ኢኻ ኣቲኻ ዘለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ወላሂ ኢልዋ ኣነ እዚ ሓቂ እዚ ንዚ መፂኡ ለሎ ንዑ እየ ተኸቲለ እምበኣር ኢላቶ ሳዓድ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ሙእዙዝ ስለ ዝነበረ ብኣ እምበኣር ኣንታ ቀታሊ ኣዲኡ ምእንቲ ክትብሃል እንተ ካብዛ ሃይማኖት ኣቲኻያ ዘለኻ ሓዳሽ እንተ ደይተመሊስ ካብታ ናይ ቀደም ናይ ኣቦታትካ ኣነ ኣይበልዕ ኣይሰቲ ክሳብ ዝመውት ክመውት እየ ድማ ብድሕሪኡ ኣዲኡ ዝቀተለ እንዳበሉ ድማ ከዋርዱካ እዮም ኢላ ብልዕ ትገድፍ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ከምኡ ኢላ ሓታ ኣክር በጺሓ ማለት እዩ ኢልዋ ያ ኡሚ ኢልዋ ትፈልጢኪ ኣነ ንዓኪ መራ ፈትወኪ እየ መራ የክብረኪ እየ ላኪን እዚ ሒዘዮ ዘለኩ ዲን እዚ ኣትየዮ ዘለኩ ማህማ የኩን ክገድፎ ኣይክእልን እየ ስለዚ ስኦልኪ ደኣ ብልዕ ምስ በላ ኣብ ምንታይ ተመሊሳ ማለት እዩ ኣብቲ ብልዕ ናታ ተመሊሳ ማለት እዩ ወሊዛሊክ ኢላ ኣብዚኣ እንተዘይኮይኑ ኣብ ካሊእ ብሙሉኡ ምስኣቶም ጣዕዓ ክትገብር ከምዘለካን ክትምእዘዞም ከምዘለካን ኣዚዙ ማለት እዩ ጠይብ ሙኽተሰረን ናይ ወስያ ናይ ሉቅማን ድሕሪ እዚ ሓቅ ላህ ወሓቅ ልዋሊደይን ናብ ምንታይ ድማ ንኸይዱ ድማ ኣብ ፍርሒ ናይ ረቢ ክዝንብል ከምዘለዎ ያዕኒ ኣብ ትሕባእ ነገር የላን ፈተኩን ፊ ሰኽረቲን ይብሉ ዑለማእ ሎው ሓንቲ ጎቦ ዓባይ ጎቦ ተኸፊታ ኣብኣ ውን እንተ ተሓቢኣ እዛ ንእሽተይ እዚኣ እታ ዝነኣሰት ነገር ኣብኣ ውን እንተኾነት ወይ ድማ እስከ ኣብዚ ሸውዓተ ሰማያት እዚ ወላ ኣብኡ ውን ተደርብያ እንድሕር ደኣ ተሪፋ እዛ ንእሽተይ ነገር ኣው ፊል ኣርድ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ፅባሕ ንጎ ከምፅኣ እዩ ስለዚ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ናይ ብሓቂ ለጢፍ ኸቢር ያዕኒ ብደቂቕ ብንእሽተይ ውን ክተሓሳሰበካ ስለ ዝኾነ እዚ ወደይ ንእሽተይ ኣኢልካ ኣብ ማዕስያ ኣይትውደቕ እኻ ምስ በሎ ብድሕሪኡ ድማ እንታይ ኣዚዝዎ ያ ቡነያ ኢልዎ ኣቂሙ ሰላእ ሰላትካ ስገድ ኢኻ በቲ ግቡእ ናታ በቲ ዋጅባት ናታ በቲ ሽሩጥ ናታ ብምሉእ ብጽፈት ጌርካ እዛ ሰላት እዚኣ ኣማሊእካ ስገዳ ኢኻ ሕጂ እዚ ኩሉ እዚ ምስ ፈጸምካ ንረብኻ ሽርኪ ዘይብልካ ብዋሒድ ኮንካ ንወለድኻ ሙእዙዝ ኮንካ ኣብ ሰላትካ ቀጥ ምስ በልካ ሕጂ ኣኺሉኒ ትበል ኢኻ ነፍስኻ ስኻ ኣስተኻኺልካ ኣብ መስርሕ ስለ እቲኻያ ዘለኻ ኣብዚ ጠጠው ኣይክትብልን ኢኻ እንታይ ደኣ ክትገብር ኣለካ ንደቂ ሰባት ድማ ከምዚ ንስኻ ጽቡቕ ረኺብካዮ ዘለኻ ድማ ናብዚ ናትካ ጽቡቕ ድማ ክትዕድም ኣለካ ሕጂ እንታይ ክትገብር ኣለካ ዋእሙር ቢልማዕሩፍ ንደቂ ሰባት ናብ ሰናይ ግብሪ ናብ ጽቡቅ ግብሪ ሓግዞም ኢኻ ወንሃ ዓኒል ሙንከር ካብ እከይ ግብሪ ድማ ከልክሎም ኢኻ እዚ ክትገብር ከለኻ ናብ ሰናይ ክትእዝዝን ካብ ሕማቅ ድማ ክትክልክል ከለኻ እዚ ናይቶም ዓበይቲ ሰባት ስራሕ ስለ ዝኾነ ጸገም ከወርደካ እዩ ስለዚ ጸገም ከወርደካ ስለ ዝኾነ ወስቢር ዓላ ማ ኣሳበክ ኢነ ዛሊካ ሚን ዓዝሚ ልእሙር እዚ ናይቶም ዓበይቲ ሰባት ዓብይ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ጽንዓት ከድልየካ እዩ ሰብሪ ከድልየካ እዩ ይብሎ እንደገና ድማ ሰዋ ኣብ ዳዕዋ ክትገብር ከለካ ይኩን ከምኡ ድማ ምስ ደቂ ሰባት ደለካ ርክብ ኣካይዳ ናትካ እዚ ዓይነት እዚ ዘማልእ ክኸውን ኣለዎ እንታይ ዓይነት ወላ ትሳዕር ከደካ ሊናስ ንደቂ ሰባት ገጽካ ከዊልካ ኣይትዛረቦም ንሶም ክዛረቡካ ከለካ ከለው ገጽ ኣይትክልኣዮም ኢካ ንስኻ ውን ክትዛረቦም ከለኻ ውን ብተገዳስነት ናብኦም ኣቃልቦ ጌርካ ክትዛረቦም ኣለካ ወኢላ ብዘይምግዳስ ይኹን ወይ ብምስትንኣስ ይኹን ወይ ብደይምግዳስ ይኹን ገጽካ ካብ ደቂ ሰባት ኣይትኸውል ኢኻ ወላ ተምሺ ፊል ኣርዲ መርሓ ከምኡ ድማ ኣብ መሬት ክትከይድ ከለኻ ትዕቢት ደለዎ ኣካይዳ ኣይትኺድ ኢኻ ኢነላሃ ላ ዩሒቡ ኩለ ሙኽታሊን ፈኹር ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ትዕቢተኛ ዝኾነ መን ከማይ ዝብል ዝኾነ ትዕቢት ዘለዎ ኣይፈትውን እዩ ስለዚ ኣብ መሬት ክትከይድ ከለኻ ብትዕቢት ኣይትንቀሳቐስ ኢኻ ብትዕቢት ኣይትኽድ ኢኻ ሓታ ኣብ ምንታይ በፂሑ ማለት እዩ ሓታ ትካይዳኻ ከማን ከምዚ ኢልካ ኪድ እዚ ናይ ብሓቂ እዚ ወላዲ እዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣብ ቅድሚ ክቐርብ ከሎ ክብረት ዘለዎ ዕብየት ዘለዎ ረዚን ሰብ ክኸውን ስለ ዝደልዮ እንታይ ኢሎ ወቕሲድ ፊ መሺክ ኣካይዳኻ ይኹን ያዕኒ ስኡልካ ጠገለ ዘይብሉ ኣካይዳ ኣይትኸይድ ስኡልካ ድማ ላሕመ እንዳበልካ ድማ ኣይትኸይድ እንታይ ደኣኒ ርዝን ዝበለ ፍኽሰት ዘይብሉ ኣካይዳ ጌርካ ኪድ ኢኻ ወቅዱድ ሚን ሰውቲክ ክትዛረብ ከለኻ ድማ ህድእ ኢልካ ተዛረብ ዓው ዓው እንዳበልካ ዋጭ ዋጭ እንዳበልካ ኣይትዛረብ ኢኻ ኢነ ኣንከረል ኣስዋቲ ለሰውቱል ሓሚር እቲ ድተጸልኤ ድምጺ ድማ ድምጺ ናይ ኣድጊ እዩ ያኒ ክ ንሱ ክማህለል እንከሎ ወይ ድምጺ ከውጽእ ከሎ ዝያዳ ዓው ኢሉ ኔው በረኻ ደሎ ሙኪን ጸላኢኡ ዝብኢ ይጽውዕ ማለት እዩ ብሚሒር ዓው ምባሉ ማለት እዩ እስኻ ድማ ክትዛረብ እንከለኻ ኣብ ኣድላይነት ዘይብሉ ዓው ኣይትበል ኢኻ ስለዚ ሓታ ኣዛራርባኻ ውን ህድእ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ሉቅማን ከምዚ ዝበለ ምኽሪ ንወዱ ኣመሓላሊፉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምኽሪ እዚ ዓብይ ፋኢዳን ኢነሁ ወልዩ ዛሊከ ወልቃዲሩ ዓለይህ ወሰለላሁ ወሰለመ ዓላ ነብይና ሙሐመድ እምበኣር ክቡራት ኣሕዋት ያዕኒ ከምዚ ኢልኩም ጺን ኢልኩም ብምስማዕኩም ከየመስገንኩኹም ክሓልፍ ኣይደሊን ወረቢ ሱብሓነሁ ወተዓላ ድማ እዚ ተኣኪብናዮ ዘምሰና ያዕኒ ኣብቲ ሚዛን ሓሰናትና ክገብረልና ከምኡ ድማ ሪፍዕት ፊ ደረጃት ንማዕረግ ናትና ጽባሕ ንጎብ ቅድሚ ረቢ ክንቀርብ ከለና ሓፍ ዘብለና ክገብረልና ክኾነልና ንረቢ ስብሓን ወተዓላ ደጋጊምና ንልምኖ ወጀዛኩሙላሁ ኼር እንዳበልኩ ናተይ ደርሲ ኣብዚ ይውድእ ምናልባት ሕቶታት ገለ እንተድኣ ኣለኩም ኮይኑ እንሻኣላህ እቲ መጃል ናባኹም ክገድፎ እየ ወማይክሮፎን እንሻኣላህ ፍሪ